meditado, corp exerzoi, cae gripo. Curiosa facto estas la divido inter la tiel nomatae scienza cae natura medicinoi. Shainas evidente che ili devus esti intercompletigai cae amikai sed dum multae iaroi ocasis rivalema ec vere lema relato inter ili sciencistoi ignoris la natura in curats metodoin, cae la naturistoi criticis la agresema in scienza sanigistoin. Lasta tempe, tiu malbona tendenzo mildijas, digas, tiel che medicinae esploroi pli cae pli attentas la natura in rimedoin. Por resanigo, sen perdo, de scienza rigorezzo. La Iuli Augusta numero de la Bonega Usona Medicin Revuo Annals of Family Medicine publicigis interesan cae utilan esploron pri la preventa influo de meditado cae corp exerzoi al quanto, dauro cae severezzo de casoi de gripo cae malvarmumo ce homoi pli ol quindec iaragiai kiel on iscias, acutai virusai spirorganai malsanoi, estas plei oftai san problemoi en la tuta mondo, cae la plei oftai causoi de foresto el la laboro. Cae ce maliunae homoi, ili povas causi gravain pulmain complicajoin. Vaccinoi plibonigis la situacion, set atingas nur certan procenton da bonai resultoi. Crome, vaccinoi protectas nur contrao gripo, sed ne contra contrao malvarmumo. Oni statistiche observis tri gruppoin da pacientoi. La unua gruppo practicadis meditadon dum hoc semainoi. La dua gruppo, dum tiu sama tempo, practicadis moderaen corp exerzoin. La tria gruppo nion similan faris. Dum iom da tempo oni controllis la pacientoin concerne casoin de gripo cae malvarmumo, cae la resultoi estis frappai. Ocasis pli multe da casoi en la lasta gruppo je proporzio de proximume quindec procentoi. Simila in cifero in oni trovis brilate foreston el laboro kai intensetson kai dauradon de simptomoi. Kai la meditado gruppo ec iom superis la corp exerzan gruppon concerne pli bonan protecton. Compreneble, tiun el trovon oni devos confirmi per pliai studoi, kiel cutime en sciencista medio, sed la verezzo de tiu esploro shainas tre probabla. Gi indicas che mensa stato recte influas corpan sanon, kiel iam de longe instruas antiqua sagio. En citiu campo, ancao electo de saniga in certe decide influas. Nun, la problemo estas convinci la homoen regule practicadi meditadon, corpe exerzoen, cae sanan nutrigion.